chunka tawayoh kah PUNKI Jesús harunata Jesus MANTA Samana punchaupin farisiukunapa jifinpa PAWASINGMAN Jesus mi CHAIPIMIKUNAMPA mikunanpaq. Hinaptinmi chaypi kaq farisiukuna watijachkarqaku. Jesus runa Jesusman mi. Dios palaynin pareció kunata taporja Leija permitinchu samana punchaupi Chinata? Nispa. Paikuna mana imatapas rimariptinmi, unhukta sanuyarachispan, pasakunampaj kamachirja. Enaptingmi chaypi kunata Jesús nerja. Churikichikpas urma y uchkuman urmaikuptinga, manachum chay punilla samana puncha kachkaptimpas? Nispa. Manampipas imaneitapas aterhachu. Kasarakoyman convidasqa kunamanta. Puntapi asientukuna mi mi, chispan Jesús nirja. Pipas kasarachikuspan, a amaya punta asientukunapiqa Tiaruichu. Pipas y astawan rexisqa mi, un kiman. Anchuri, paimika peja tianja, nispa. Hinaptinmi jipalao pipin hakuyu antiawa. Kumbidas Convidasqa qipalawpiya tiyaykuy, chaynapi convidasuqniki, yaykumuspan, taytay, hamuy kay ñawpaqpi tiyaykuy, nisunaykipaq. Chaynakaptinqa llapa convidasqapaq ayllanpim, ancha unrasqa kanki. Pipas hatunchakuqa, umillasqam kanja, pipas umillakuqñataqmi hatunchasqa kanja. Nirhataqmi convidaqnin fariseo runatapas, Almuerzopaj otah sinaipaj, convidótar paikeja, amaya hayaikuy amistallayquitachu, otah wauhillayquitachu, otah aylullayquitachu, otah apu vecinollayquitachu. Chaynata ruraptikeja paikunapas convida paikim koterachisunkiman. Convidótar paikeja hayaikuy... wakchakunatawan suchukunataya, hinaspa wistukunatawan ñawsakunataya. Alin rurajkuna Dios dios kutichi posunki Mana kutichi atejkuna convidasqaykimanta, chaymi ancha kusis hakanki. Convido fiestawan Jesús jamanta. Jesús parimasqanta, paywan gruna Gruna mi Jesús tanerja. Maina kusisqam Dios mi mikuqkunaqa. Nispa. mi Jesús ñataq Hukronam hatun convidota taruraspan, achkahman Mikuy uracharamuptinmi, convidasqankunata runawan hayachimurja. Hamoychikña, liunyam alistas kachkan, nispa. Ichaqa llapallankum, desculpa qallaykurqaku. Puntakaqmi desculpa Disculpay ichakra nispa. Hukningya disculpaykuay. Disculpay Pichhapares yon y y Nispa. Huknin ñatajme nerja. Chayrajme kasarakuruni. Manari Manchu. Nispa. Convidasjakunata hayamuj runa kutiramuspanmi patronninman willamurja, chaymi payñataq anchallataña piñakuspan yapatawan runanta kamachirja. Kallpaspayki plazakunamantawan kallikunamanta pusaramuy yuakchakunata, suchukunata, ...ñausakunata... Hinaspa wistu kunata, nispa. Hinaptingmi runanñataq nerja! Señor, kamachiwas haikiman hina Kampuja kachkanrahmi rajmi! nispa. Chaymi patron niñataq nirqa. Rispaykiañan kunamantawan chakrakunamanta obligamoy, wasiman Yachay Yachaychikia, punta hairunakunaga, irunakunaga! manami mikunhakuchu Jesustaja tantiaspa jatinamanta. Achkallaña runakuna Jesusuan mi paikuna lauman muyurikuspan nirja. Pipas jatiwaqniyqa ñuqatam kuyawanan, taitang mantapas, mamang mantapas, warming mantapas mastaja. mantapas, mantapas, churinkunamantapas, wawjinkunamantapas, paninkunamantapas, hinaspa kikinpa mantapas mastaja. Mana chayna kaspaqa, manan puriqmasichu Pipas ñugaray ñakaristin jatewagneiga ñuqapaq hinam. Pipas turri hatarichiyta munaspaqa jespechinan mi puntata tantianja. Mana chayqa simientaruspallan sayaruptinmi runakunapas asipayaspan ninman. Kairunaja runaqa turri hatarichiyta mi, mana nispa. Chainatarme chunka waranja soldadoyo reipas rey waranja con trampi contrampi, paja sumaqtaraj tantianja. Manate hina enemigo karullataraj enemigon comisión ta takachanja mana piliaspalla ni yaykunankupaj. Chaynaqa, tapas tuku tukuy kapogninta con mana sajega, manam kang mancho. Kachiwan tupachispa manta. ima pachtag balingman, chakra pachpas yaruspanqa imapaqtaq pachpas chakrapaqpas balingnyacho, wanupaqpas manañam pachnyam. Uyariwagni ikunaga, Uyariwaqniykunaqa kasukuychikya.